Asɛm baako wɔ m'abrabɔ mu ka ho, sɛdeɛ Yesu hyiaa Samariani baa na ɔkaa asɛm kyerɛɛ no pɛpɛpɛ nti na mefrɛ no Yesu no. Ɛno nkɔda nkyɛn. Afei, mede m'asɛm too n'anim na me nkrataase no problem aba ho papapapapa na ɛnɛ me lɔya no anidasoɔ nni hɔ. Ɛna ɔbisaa me sɛ, Ɛwɔ hefa? Saa week no a mede too mu no ara na mefrɛɛ no ɛna mebɔeɛ sɛ ɛɛ Blessing home office no, yɛfrɛ wo Fikasiem. Nana, wowɔ hɔ nso wotie me? Mede maa no na mede maa Nurse Sunday, ɔbaa Saturday nti Sunday na mefrɛɛ na mede maa no nti Monday no na mesan afrɛ no wɔ sukuu, wayɛ ho adwuma na ɔbɛtumi ayɛ, ɛbɛyɛ yie. Na na less than a week na mede letter no kɔɔ ɛɛ.